gurekin dugu gure aste azkeneko gomita, ez dakitala erraiten alden, berak eh, erranen digu, kasik biolin batekin sortu dela baitiduri, baitirudi, marina bere txe, gurekin egunon, ongitori? Mil esker, egun arantza. Zer diosu, biolin batekin kasik sortu zirela erraiten alda edo? Bai, <laughs> bai, bai, erraiten alda, bai dola, fea, beti danik uh, biolina jo nahi nuen. Bai. bon, lehen hau dugu, baina norroitara ziko dugu, marina zu euh, biolin jolea zirela, uh, iparaldeko orkestra sinfonikoan uh, lehen biolina, jolorta zere itzegingo dugu, eta irakasle zirela kontserbatorioan, eta bon, uh, astapenetik ez nuke erranen, baina goiz hasi zinen biolina eskutan hartzen, baina goiz bederen gogoan zinuela naizinola hori eskutan hartu ez? Bai, uh, nire gurasoek zioten uh, eh, ba, iru urtetan uh, erabakia nuen la uh, be, um, jo nahi nuela jadanik. Ba ez dakit egia denez, <laughs> eta hor batut, dut, eh, bon, ba, nire alabak la urte terdi ditu. Eta ez dakit iru urtetan uh, badakizunez <laughs> zinez, uh, zer egin nahi duzun bainan. Bon. Berba egin zinuen? Bai, berba da, bai. Badirudi uh, ara banuela ideia hori buruan. Bai, eta berdin mm. bura elikatu, berdin... Uh... Ba, egero uh, nire etxan uh, musika initzen zuten zen, eta aita musikaria, aita musikaria, beraz, uh, hortan izan naiz eh, betidanik eta bai, egia da elikatzen duela horrek eh, mm. zure gogoa. Baina netzuten biolina entzuten ez, noski? Ez bat ere, biolinik, uh, ez ez rock musika, uh, uh, jazz, uh, musikak ere asko. Uh, ez, uh, biolina, bon, gero egia ezan uh, eh, biolina musika guztietan uh, entzuten dela. Mm. Baina uh, ez dut bat ere horretzapenik, uh, hola, soin hori uh, entzunik bakarrik ertzainaken uh, aitormena uh, musikan, uh, aire hortan, eta ere uh, Stefan déjeuner en paix. Euh, kantuan ere, badira abiolinak, eta ara bi horreitzapen horiek ditut. Baina bestelik ez. Zetipitan eran eduzu bat duzu horreitzapen ba, Bai. bai. Arrapatu zinituen? Bai. Zegia da ez girela hoartzen, entzuten gularik kantu bat, eh, bada kantu osotasun bat, baina instrumentu bak bakotxa entzutea. Bon, gero hori usatuan nintzen etxean zen, right. Bai. aitak bere egipikia guztiak uh, eh, etxean egiten zituen uh, bere taldekin. Beraz, tresnak uh, entzuten nituen eta ba, pixkat soinuak ezagutzen nituen, baina negia da kolore hori, uh, soka kolore hori, uh, be, aski maitatu dutala, bai. Mm. Jean-Marc eh, bere beraz, eh, zure aita, bateria jole zena, eta bon, gara da berezki sustraiarekin ezagutu duguna. Bai. Bateria zinuen, orden eh, etxean lehenik entzuten berdin? Edo? Uh, bateri, bateria eta mm, egia ezan berak komposatzen zituela mm, kasik uh, bere taldearen eh, aire guziak, eta beraz ari zen uh, ba, bazuen uh, piano txiki bat, bazuen uh, gitarra pal bat, gitarra, eta berak grabatzen zituen tresna guziak, gero bere mu fea, erakusteko eta entzunarazteko, beraz banituen tresnainitz uh, mm. etxan bai. Eta entxatu zinituen, entxatzen bai, zinituen? Bai, biztanena. Baina netzen biolinarik. Ez, ez, etzen biolinarik. Baina aski goizik ukan eh, eh, biolin bat ere txian eta eta txita matxik uh, oparitu zidaten. Mm. Uh, Olen zerok <laughs> ah, bai. <laughs> bai. Eta justuke eta txia ipatu zubitzaz, baina Jean-Louis bere txe? Louis. Ah, Louis. Bai, Louis. Louis bere txe, eta bera ere musikaria zen? Bai, uh, eskusoi jotzen zuen. Oaf, eh, gure eh, elduenek eh, ezagutzen dute um, denek. Uh, Louis B. Hatch uh, ezkontza guztietan izan da musikaria eta eta ere bestetan eta bai, aski famatua zen ere, nire aitatxe. Bai, ari Etxeberri anaiekin? Eta... Bai, uh, Michel Etxeberrirekin eta bai. Ados. Eta gero ere entzundu danez, errandi uh, Sanzaukan zuri pixka bat sustraiarekin ibiltzeko eta... Bai, euh, nik sanzaukan dut, euh, nola, eh, ara, aski goiz e aski eh, gazte izanik... Euh, Uh, ezena eh, gainean sartzea eta um, mm, aran ere aitatxik uh, kantarazten ninduen uh, aski, <laughs> hainitzetan. Ezena gainean? bai edo eh, edo main ah, gainean edo ala mikroa uh, mm. banuen eta eh, ala erraiten zuen mare orain kantatzen dugu zerbait eta eskusoinu hartzen zuen eta nik kantatzen nuen eta gero aitarekin aitak ere uh, Uh, ara, grabaketak egiten zituen, bere kantuak, eta uh, bazuen ere estudio bat etxan. Beraz, uh, artista initz grabatu ditu etxan ikusi ditut hainbat uh, etxan. Bai, bai, bai. ba, adibidez, uh, ba, ustut, xabaltzen euh, euh, lehen diska grabatu zuela, eta euh, hor, uh, itz, uh, txiki bat erran nuen, ez dakit bost urten nintuen, edo zerbait, ama, ama, da, enfin, olako zerbait. Eta, uh, ara, parte hartzen nuen, bizi, bizi hortan, beraz, izan nahiz askifite, uh, <clears throat> publikoaren aintzinean edo musikarien euh, artean, eta uh, bai amasen urtetan izan nintzen uh, sustraiarekin, uh, bira bat egiten eta euh, uda batez. Hmm. Hmm. Gehiago jok mundu hortan, eh? Bai. Hala Orduan, biolin hori, noiz uh, eh, ukantzinuen eskuen artean lehen aldian eta horretzira? Alors, ba, ebai, bai, <laughs> sei okan nuen, beraz, uh, bizar Eta, eh, eta beraz, be, astapenean, nola, opari hori ikusi dut alarik, uste nuen, uh, bat zela mezinez, <laughs> bai, xingararen forma zuen. Eta, bada bideo bat hor, zer da, xingar bat, ah, bat. Ah, filmatua izan da. Ba, ba, da, eta... Ah eta eh, azkenean ez, eh, biolin bat zen, eta hor ahitu nintzen. Eta uh, behondoko urtean hasi nintzen konservatorioan, uh, ara, izena nire gurasuek izena eman zuten, eta hasi nintzen hola. Solfeoarekin lehenik? Bai, bai eta bai urte batez, hola egiten zen, eta gero eh, eta gero biolina. Mhm. Orduan, mm -hmm. oroitzapenak nolakoak dituzu uh, kontserbatoriokoak eta garaikoak? Alor, nik osonak, <laughs> zinez. um, ba, jadanik, uh, me musika inbat maite nuelako, <clears throat> beraz... Um, Uh, ala, plazerarekin joaiten nintzen, egunero. Zdakasik egunero joaiten nintzen konservatoriora, ah, bai. bai. bai. Bon, tipitan ez, baina gero askifite, eh, bai, panituen uh, eh, kurtsuak kasik egunero, eta... Uh, Ez, ustaitzen bizi ginen, eta egia da horretzen aizela ere ikastola batzutan pixkat goizago uh, usten nuela, aitata edo ama etortzen ziren, e, etortzen zen ere eta eramanten ninduen uh, konservatoriora, mm. uh, izaiteko uh, garaian etzen hain beste auto bai. <laughs> Eta um, ba, asko maite nuen uh, solfegoa ere, fin, nire inguruan inorketzuen maite, ben bai. nik asko maite nuen. <laughs> Ba, nik asko maite nuen, eta, voilà, be, niretzat dioko bat zen, eta, mm. ouais. ba, gero, e, ezan, etxan asko, asko lan egiten nuen, alere, mm. nire biolina, astapenetik, mm. Bai. Arrapatua izan zira, bai. eta aliketa bai, bai. edo joko bezala hartu duzu fite? Eh? Bai, eh, gero uh, eh, intzelarik eta lan egin behar zelarik, etzen beti iringarria, mm. zenta begia da aurra zirelarik, ez duzula gogorik, <laughs> holako, ba ez dakit egunero ordu bat pasatza zure tresnaren gainan, hain da, bai, zazpi edo sortzi urte dituzularik. Uh, ba inan, egin behar zen eta... Eta orain biziki kontenaiz. Bai. bai. Eta eskolarekin, ikastolarekin eh, lortzen zenuen, za tipitan ari gira, baina, bon, ara, gero uh, kolegioa izan da, liseoa, Hai. nola pasada hor eh, gara joietan? Ebe, justuki uh, ikastola utzi dut, uh, rodoan zinez hor pena ondia izan da niretzat. Mm. Bai, zenta giro ez da bat ere berdina frantzese eskolan. Eta, bon, utzi dut, uh, joaiteko, uh, mm, baionako kolegiora horre uh, jamenaje horiek baitziren, eta, ala, simpleago baitzen, zenta ia erran, Be, ala, or, um, nola, tenorean aldetik piskat komplikatua zen alere, mm. eta hor, eh, kanbora joaiten manin zen, ba, bai, zaila, izanen zen, bai. Beraz, aldatu naiz, eta hori, uh, be, wala, egin dut, eta mm, banekien zergatik, me, zinez ez da bat ere egesa izan eretzat, eta... zuka autatu zinuen, edo horretzira hor? Bai, bai, nik autatu nuen, bai, bai, nik nahi nuen zen, mm, gero pentsatzen nuen ere desberdina izan zela, uh, ara, guziak ukanen ituela musikaren zat, eta bo, azkenean ez bat ere, gaur hain da, eh, askoz obekiago dira horre jamena horiek. Baina, uh, ara, etzen eh, hain uh, ongi, uh, baina nalere uh, izan da, bai, gauza hona zen, eta... Ala, zinez zailagoa izanen zen kanbon izan manintz. Bai. bai, bai. Eta lortzen zinuen eskolan, eskolako lanak egitea, biolina lantzea? Bai, bai, bai, baf, egia erran aski, eh, fer, errestasunak banituen eh, eskolan beraz, mm. Eh, ez nuen behar hainitz landu, eta nire gurasuek ere uh, usten ninduten uh, um, pixkat uh, libre horrekin, uh, ara, banuen justu izan behar nintzen ongi, ara, baina eh, ez nuen beharik eh, nota ikaragarriako kaitea, ara, mm. beraz, eh, bai, untxan nintzen. Eta zu ongi zinen? Gana idut hori dugu eskola, bai. eta, eta zu haur gisa, nera begisa? Ah, bai, ababa. Ah, ba. <laughs> Ni biziki uruz, biziki kontent, ababa. Ah, mm -hmm. Ba, nire bakantzak, banituen uh, gero... Uh, Berantago, uh, ba, ateratzen nintzen lagunekin, bai. eta bestak, eta... Bo, Eh, hori erraiten dut nire gurasoak ez nautela hainitz pusatu, gero bai, eh, ongi lan egin behar nuen eskolan eta, eta musikan, gero ateratzeko. Mm ateratzeko diretsua gaiteko, me hori normala da, behar da zerbait. Bai. Bai. Bon, Bo, segita ipatuko dugu laster, pausaino bat eginen dugu uh, Marina Beheretxe, gure asteazkeneko gomita baitugu gaur. Eta kantu bat, entzuten dugu ja, zoin uh, proposatzen iguzu asteko? Uh, ez dakit, behar eh, Manhattan Island. Bai, bai. orduan, orkestu handi duzu eh, Beraz, Atom Quartet dugu hemen, uh, Poloniako <clears throat> soka laukote ba-, bat haien ezagutza egindut Rumanian eh, duela zonbait urte, uh, ara han eh, jazz festivala batetan edo lehiaketa batetan ari ziren, eta puh, zinez ikarakarriak dira, zuzenean ere. Eta ara, be gustu, gustu, ba, nuen um, partekatzea zuekin. Mm. Bai, Entzunarazteko, piskat, ba, usai ez dugun musika bat entzuteko irratiuntan beden. Bai, eta eta goizean pixkat eh, ara, kemena emaiteko. Hale, Atom String Quartet ementxe. Atom String Quartet entzuten ginuen hemen manatan Highland, Highland atxerik gabe. <laughs> Kantuarekin, Marina bere txek autaturik, eta, bon, hor, eh, nola ipatuko zinuke kanturi indartsu erranduzu, eta teknikoki ere, eh, Uh, jazz musika da, beraz, uh, teknika berezi bada, uh, ni ez naiz bateri gai hori uh, jotzeko. Ah, ez? Ez, ba, nire teknika eta improvisazioa initz bada hor, uh, entzun duzue, ba, tresna bako txak improvisatzen du uh, mementu batez. Biziki azkarrak dira, zinez, uh, biziki inspiratuak eta eta bai, teknika handia izan behar da, eta gero, uh, nola, klasiko teknika bat badute, eh, astapenean, eta gero, um, be, jazz teknika bat ikasi behar da, beraz, uh, bai. Ez da aski egin duzun ibilbide guziarekin hori egiteko. Ez, berezitasun bat da hori, eh? jaz eh, musikan badira kodeak, mm. ben, voilà, berezitasun hainitz badira. Bon, lehen eh, egon gira pixka bat zure aurtzaroa eta eh, beraz kontserbatorioko ibilbidea aipatzen orain irakasle zira kontserbatorioan. Baina tarte bat izan da hor, e, Euskal Herritik kanpo ere egon zira, e, nola labur bilduko zen iguke hori? E, nere estudioen zat, ba, mementu batez joan merzira, e, fen, denak bezala. Eta uh, eh, astapenean uh, eh, donostira joan nintzen eh, urte batez. Um, ehm, ara zentan ere basoaz noin oino pasatua eta gogoa nuen oino um, behara liseoan izaitiko uh, nire lagunekin. Beraz, uh, baionako kontserbatorioa bukatua nuen eta atseman behar zen atera aterabide bat hemen egoiteko eta berbementuan uh, musika estudioak segitzeko. Beraz, donostiko, uh, um, eskola handia, maila handiko eskolan uh, izan nintzen, uh, musikene konservatorioan. Eta gero, ere txetik uh, joateko gogoa izan dut, alere, uh, urtetan, eta uh, joan niz euh, Toulouzera, egia erran ere nire euh, mutiko laguna segitzeko, mm. eta uh, han euh, konservatorioan sartu nintzen, eta askifite, be, en fait, emeretzi urtetan uh, eta bat pasatu nuen orkestra profesional batetan sartzeko, eta en fait, lortu nuen. Goiz, ez? Bai, bai. Bai, eta azkenean, eh, ez dut hainitz estudiurik egin, eh, ara, baiuna ondotik, askifite eh, nola profesional munduan sartu naiz, eta mm, eta hasi naiz kontzertuetan, gainera, ara, sartu naiz Toulouseko gambara orkestran, eta egia erran, uste dut, frantziako Orkestra, horrek uh, egiten dituela um, konzertu gehienak eh, urtean ejan eh, nahi du uh, ehun kontzertu urtero egiten dituela eta errepikak zinez egunero bakantzari kasik ez. Uh, ara, izan da esperientzia bizikion bat Eta uh, azkenean ere estudioak uh, orkestra hortan egin ditut. Mm. Zenta uh, repertorioa ikusi dut, uh, konzertu ugari egin ditut, eta uh, solista gisa ere aritu niz. Uh, um, Askifite galegin dizkidate ere uh, aurkezpenak, uh, publikoaren aintzineko aurkezpenak, beraz mikroan uh, mintzatzen nintzen, uh, aurren aintzinean ere, egiten genituen olako uh, pedagogiko uh, teile ligak eta bai aita txiri esker uh, mikro esker. bai egia da <laughs> egia aita txiri esker bai <laughs> Bo, eta egun konzertu hain izda, ala bai. ere bai. urte batean, eta bai. gainera mugitzen zinezten, ez? Bai, e, mugitzen ginen hainitz, eh, frantzian zehar, eta ere eh, izan gira Slovakian, izan gira, bon, gero italian, belgikan, ara, beraz, bira txikiak egiten ginen, bon, gehinik frantzian zehar, megia da e, denetan izan naizela. eta hori da, zenta batzutan mugitzen naizelarik, ah, me hor jaritu niz, hor jaritu niz, hor jaritu niz, voilà. ba, ditut hor asko. Mm. Mm. Oh, edera da ez, ere esperientzia. Bai, bai, izan da niretzat. Lau La urtez naiz, euh, orkestra hortan, eta gero... Euh, nik maite ditut euh, musika guziak eta maite ditut ere musika guziak jotzea. Eta hainbeste ari ginen lan egiten orkestra horrekin, ebe ez nuela gehiago eh, denborarik besteekin aritzeko, eta hor eh, frustrazio handi bat izan da niretzat eh, momentu batez. Mm. Beraz, erabaki dut gelditzea, beraz demision, mm-hmm. eta eta beste bizi bat, beraz beste, ba, arrisku bat izan da, zenta hor, de, usgabe gelditu naiz. Eta, ba, askifite ara, laukote bat uh, osatu dut eta intermitentza izan naiz eta berritzatzen naiz uh, ara, jendea initzekin jotzen, uh, musiketan ere, estudio grabaketak egiten eta Hori hemen edo tolosan? Bi, uh, bi tokietan. Bai. Ez eta hor egia konzentratua zirelarik hor uh, tolosako gambara orkestra hortan, uh, repertorio bat lantzen, etengabe ere, ez duzu denborarik beste zerbait entzuteko ere, ez? Ez dakit nola den olakotan musika zalei balin bazira, konzentratua zira ahuntorta? Bai, bon, gero egia da, hainbeste gauza egin, egiten genituen, eta, eta beraz, eh, nola, janari hainitz banuen. Uh, <laughs> biziki gaztean nintzen, emeretzi urte, uh, ez nuen kasik deus ezagutzen errepertorio aldetik eta uh, estiloen aldetik eta beraz horregatik erraiten dut ere nire estudiak hortan egin dela zentan ere musika munduaren, uh, klasiko munduaren uh, ezagutza egin dutala, en fet, uh, ara, esperientzia horrekin. Um, beraz, errepertorio hainitz, hainitz, hainitz dio dut aiekin, eta uh, ez nuen eskasik senitzen, zinez horren aldetik, banuen aski, uh, ara, mm -hmm. entzuteko, jotzeko uh, bainan, uh, voilà, behar ere beste musikaria ekin aritu. Oui. Mm. Eta Euskal Herriera itzultzeko gogori, beraz, Euskal Dunguziak dugun gogori bai. bezala, senitu bai. edo, bai, ah, ba, hori zanda edo, <laughs> zer pasadar? Ba, nik astapenetik eh. Uh, ara, zentagiroa ez da berdina eh, beste tokietan, eta voilà, eskaz nuen eh, nire, ba, eskaz nituen nire sustraiak, eta mm, bon, gero uh, ara sortzi urtez izan naize, Toulouzen beraz aski luzea da. Mm. Eta uh, behar zen ere uh, parada etortzeko behitzen, eta ezin zira hola etorri eta deus gabe, be bizi behar zira ere eta <laughs> fakturak pagatu, eta beraz, eh, pixkanaka, pixkanaka horbildu naiz uh, Euskal Herritik, uh, kontaktuak hartuz, mm, musikari batzuekin joz eta eta gero proiektuak ere asmatuz, mm. nire aldetik. Hori, uh, kontserbatorioan sartu eintzin, edo nor, nola pasazen hor bai. proiektu? Eta... Ba, ba, uh, eh, be laukotearekin, eh, azkenean, uh, laukute laukote bat osatu ginuen uh, iru neskekin, fea, lau ginen, horotara, eta, uh, eta uh, be bi uh, euskal egian ziren, beraz, uh, gero errepikentzat eta berritzunat etorri behar nintzen. Et euh, ta hola Pishkanaka, euh, berriz lotu euh, euh, nola partaietzak, edo, e, barkatu, eta olako gauzak euh, beste musikariekin, gero, uh, ara, dut, uh, estudioetan euh, grabatzeko, eta uh, olako gauzak euh, egiteko, eta pixkanaka, azkenean, be lan gehiago manuen hemen uh, toulouse baino, eta, uh, ara, hola, arituniz, pixkat... Uh, bai, musikari gisa, ez erakasle gisa. Horrez nuen bateri erakasten kasik uh, gara jortan, eta ez nuen gugurik ere erakasteko. Eta gero pixkat, hasi naiz eh, landesetan, uh, uh, ara, elkarte batzuetan, uh, kurtsuak emaiten, uh, erakasleak ordezkatzen, eta pixkanaka gogoa uh, zait, uh, ara, gustua, erakasteko mm. gustua. Eta, uh, ara, eta aldi batez uh, galegin irate hemen uh, baionan e, ordezkatzeko tzeko um, mm, irakasle bat. Eta hola asiniz. Eta egun batez, beraz, betirako hor bai, postu bat ba. hartu zinuen, nola ez da egiski sartzen ez? Ez, gero, erak, ba, gero erakasle bat joan zen, eta hor nuen urte batez, eta gero postua idekizuten, eta eta ara, eta egin dut uh, elkarrizketa, fer, eh, ara, ahemana, uh, eh, be, wala, eta, bon, hola, sartu naiz pixkat, eta gero ere konkurtsuak pasatu behar dituzu, erakasla izaiteko, pixkanaka pasatu ditut, tukan ditut, eta, bon, ara, orain duela amarrurte hor naizela, eta, denak ukan ditut, eta <laughs> hor naiz, titulara eta ez dakit betirako, ez zut bai, pentsatzen. Bai, betirako, baina bozakit. Ez, ez zut pentsatzen. Bo ez, eta eh, bizia luzea da, fen espero dut, eta untxada esperientzia ah, unitzuk aitea, eta xantza badut, zentan ere lanean eh, badira, hola, Posibilitate ah, bai, bai, posibilitate asko, bai. Ah, bai. Mm edo beste orkestra batean sartzea. Ara, adibidez. Munduaren beste puntara joitea. Ah, bai, berba da, edo beste talde bat usatzea, eh, edo, hala, eh, hor, um, eh, ezekiel kolektiboan, eta biziki urus naiz nire lankidekin eta proiektu uh, egiten ditugu, uh, baina berbada, ez dakit, bost urten buruan beste zerbait egingo nahi dutala, ez dakit. Eta iparaldeko orkestra sinfonikoan, beraz eh, lehen biolina zira, eh, importantea da, biskate, espikatzea laire zer egan nahi duen eh, orkestra sinfoniko batean, zakitzuman musikari diren uh, orotara, uh, baina hor zu lehen lehoan zira, lehen jol hori, zain da? Marina Beritxe. Uh, <laughs> zein da, bada, mm, nola errola bat uh, beste musikariekin, uh, eh, giro nasortzeko edo bai, eh, hola ahemanak uh, atxikitzeko gure artean, arazoak ere aipatzeko eta uh, pixkat uh, ara beste besteen uh, botzan uh, mintzatzeko, fer, ara, hori, uh, gero... Um, bozera maile lana ere bai, bai, Bai, Bai, pixkat. Zomat pertsona dira, orkestran? Uh, ehm, Dependitzen du, ze programa jotzen dugun, izaiten algira batzutan ehm, talde txiki bat, hogei bat, hogeita amar, berrogei, iru rogeita amar, eh, dependitzen du bai, ze programa jotzen dugu. mainan batzutan hainitzkira. Mm. mm Eta gero, uh, be, sifaren uh, eh, aldetik ere, bara, arrebanetan izan behar nahi sifarekin, ehm, Ara egin pixkat uh, zubia, sefa eta musikarien artean, eh, batzutan, eh, gero bakarrik egiten du ere, baina uh, eh, ala, gero uh, soken arkukadak ere egiten ditut, arkukadak dira, uh, arkoaren arkuaren zentzuak uh, erreglatu, erran nahi du, bakizu, orkestra bat ikusten duzularik, mm. E, arko guztiak uh, alde berean ah. mugitzen dira, eta bala, nik emaiten ditut Ritmoa ematen duzuk? Ah, ez, partizioak prestatzen ditut, astapenean, eh, horiek guziak idatziak dira partizuaren gainan. Ah, gainean. Eh, eta hori, eh, ara, egiten ditut uh, boskote usuaren zat. Uh, ehm, gero, zer egin, uh, ba, da, gero soloak ere egin behar dira aski, aski usu eta, uh, Eta zer bizitzen da orkestra sinfoniko batean ari zirelarik hor... Fe, soinu hor, eh, harmonia hortan eta... Bai, uh, ba, ba, ba, nik harmoniak asko baita ditut, euh, uste dut hori dutala genik maite musikan, erritmoa ere, biztanena. Euh, bai, talde, uh, talde indarra asen ditzen dugu, euh, nola, tresna guzien koloreak ere, Uh, gero, uh, beti berdin da, depenitzen duze uh, repertorio jotzen dugun, zenta Mozarten uh, obra bat jotzen duzularik, ebe mm, obra klasiko bada, aski euh, euh, nola uh, elegantea, eta uh, jo behar duzu aski kasu eginez, uh, denak aski zorrotzak dira, uh, ara bon, izan behar zira biziki zehatza zure, zure diokoan. Batzutan uh, diotzen aldugu euh, beste musika bat ez dakit uh, be jazz musikariekin edo filmen musika eta bon, berdin da zehatza da baina lasatzen altzira pixkat kiago. Euh, ara, nik baditut euh, Ere uh, desberdinak uh, eta egia erran uh, musika, <clears throat> nola, uh, ogein gerren mendeko musika initz maite dutala, uh, ara, klasiko musika baino gehiago, baina dependitzen du ere norden xefa, zenta nola eramaiten gaintuen, afer. Ah, ba, aldatzen du horrek. Ah, ba, ba, asko. Mm, ba, dira, pff, guretzat xefa bat ulerik gaitza da, ez dugu lertzen zer ari den bere eskuekin, bere makilarekin. Bai, bai, Iberen zuak ikusten duzu bakarrik eskua eta bai. guk er, ikusten dugu um, <clears throat> ikusten ditugu errepiketan eta mm. emaiten dizkigute um, gure beze Ibil bide bat edo bide bat um, gauzak interpretatzeko, uh, ara nola eraman musika, uh, aski, ba, mm, antzerkian bezala da, edo uh, filmeetan filmetan bezala da, uh, norbaitek ontsagi datzen bali mazaitu, ebe obe, obeagoa zira, eta uh, gehiago geago sinetxiko duzu zure eholan. Mm. Eta hor, uh, berdin berdinda guretzat, en Fait. Mm. Aintzinagoko lana bada, bada konzertuan. Ainit, ah, bai. Aintzin ere xefak badu... Xefak eh, badu, eh, badu bere jola, eta guk ere aintzinetik, oino, eh, gure partizioa lantzen dugu, beraz, lan ainizta, bai. Mm. Eta konzertuetan, nor duzu parean, ze publiko da... Alor, dependitzen du, baina negia da musika klasikoan, gehenik, nola, buru direla. Zintzen eh, menturatu hortik abiatzen, baina. Eta, bai. Iben koloretik. Ez, me, uh, bai, egia da. Eta, uh, ez dakit zergatik, um, edo, ez dakit nola, um, pentsatzen dut, uh, desberdinki um, eraman behar dugula uh, musika hori uh, dienderi janaidu uh, berengana eraman behar dugula, me ez nola. Eh, pentsatzen dut ere tokiak aldatu behar ditugula, zenta eh, batzutan eh, jendentzat, uh, gazteagoentzat. Bezaila dela edo... edo... Uh, ouais, Piskat kakin dela, nola... Mm, gela handi bat etara etortzea, uh, kari upagatzea, eta gero isi egoitea um, ara, kadera baten gainean eta um, ordu bat terdiz edo la. Eh, pentsatzen dut hori guzia, berbada aldatzen aldugula, fe aldatzen, bai. Uh, eh, guztien aldugula, um, errepertorio hori um, beste tokietara eramaiteko. Zentan eretzat um, musikak guztiak elgarrekin bizitzen aldira eta bizikidomaia da enfin, atxamaiten dut um, festivaletan adibidez, uh, bakarrik musika mota bat entzutea. Niretzat, uh, festivala batetan uh, entzuten alda rock musika, uh, eta klasiko musika, eta jazz musika, eta rikoi musika, uh, nola, uh, haste buru berdinean, mm. zinez. Gana idu EHZ eta festivalari pentsatzen? Ara, menik bai, ere. <laughs> adibidez, bai. Hor adibidez, bai, uh, ikusiko zenuke, ah, Bistanena, bistanena, bai bai, zenta... Uh, eh, diendea piskat beldur da edo, edo futitzen da, eh, batzutan, bai, ez da bai. interesatua. Uh, Baina nera maite maduzu, uh, ala, olakotoki batetara, bon, be... Garagardo batekin eta uh, batekin, uh, ola batekin uh, entzutea. Ez desberdina da, lurrean etzanik edo, edo edo lagunekin pentsatzen, na, pentsatzen dut, uh, bai, ahitzen aldela, diendea. Me, bon, ez gira berbada oinu prest, edo, edo berbada bai. Ebe, eh, bon, ea norbaitek entzuten duen eh, <laughs> deialdi hori. Untxa, eh, pausa anio bat inen dugu berdin, musika pixka bat entzuteko, beste eh, kantu bat, sati zati bat, hautatu baituzu, aurkesten diguzu? Orduan, hor, eskualo, uh, eskualo uh, musika hautatu dut, eskualo da marrazoa. Uh, bo, Astor piatzola hain beste maite dut bere musika, zinez, hain unki garria da. Eta uh, hemen uh, eskualo zen uh, musika hori idatzi zuen uh, berekin ari zen biolin jolearen zat. Zergatik ez dakit marrazoaren itea zuenez edo, uh, edo bere lanean marrazo bat uh, zenez ez dakit. Baina, uh, oso polita da. cuatro, cuatro caliente. Uf, taldeak eman. Bye. Astor Piazzolaren eh, kantu bat edo zati bat eskualo deitzen dena, kuator, kuator kalientek zute eskirranen. emaiten duena, marina bere txek autaturik hau eh, jotzea gustatzen zauzu? Bai, asko. Bai, nire hori repertorio maitenetariko bat da. Bai, bai. bai. Eta zer zen itzuzulako zer duzu? Be, eh? pf, ez dakit, behar bada eh, musikeri eh, lotua dela, eta uh, ez dakit ritmoa, harmoniak denak badira hortan, eta nola, tresnen koloreak ere. Um, Toulouse utzi dut gogoan nuen olako nola, talde bat osatzea, piazzola formakuntza hortan egitea. Mhm. Bai, eta azkenan ez da egin, mainan. Bon, berdin. Berbada, bai, egun proiektu bat. Mm. Eh, proiektuetan, ala ere, eh, hemen eh, Euskaldunekin, piskat gehiago ezagutzen dugun jende horrekin ere egin dituzu proiektuak, bon, bival diren lau sasoien soinuetatik abiatuta, irakurri nuen, e, zerbait Euskalduna soinu hortan? Bai, eta bai, ritmo Euskaldunak... Udaberriko irukaren mugimenduan, eh, niretzat eh, fin, wala, entzuten nuen, eta ba, initzetan eh, entzuten ditutorako <laughs> bai, uh, <laughs> sinfonietan ere, badut ere olako ideia bat. Hor, beraz? Bai, hor, be, euskal erriko uh, mutxiko bat, ah, bai. erdizkara <laughs> bai. Gados, eta hortik abiatuta, beraz, bai. proiektu bat muntatu duzu bai, eta... Bai, eta ara uh, musikariak deitu ditut eta Michele etxiko ez zuen nahi ah, astapenean uh, parte hartu, uh, jaiten zautan, me zer, eh, zer nahi duzu egin ezadan, uh, nola parte hartzen alnuke, uh, erran diot, me bai, me hor horiak entzuten ditugu, eta erran diot, me gure xoriatzi da <laughs> Ja. Beraz, bon, ale zerbait egin dugu Mm. Aztarnak ere bai. izan zen, mm. hor ere uh, beste artista batzuekin ere gehituta. Bai, kompozitoriekin ere, hor uh, piskatzen musika garaikidea ere, uh, Euskal Herriko musika garaikidea ezagutara aztiko piskatzen, eta baditugu ditugu kompozitore uh, pursinez uh, hemen. Eta ere, uh, be, wala, erakusteko, be, bora, eta gero ere nire ibilbidean izan diren artistak ere pixkat uh, ara, eramaiteko eh, proiektu batetan eta ba, gogoa nuen behar hori eh, nuen eta beraz bon, egin dut. Marina Beheretxe gure asteazkeneko gomita hor baitugu. Aipatuitugu pixka bat zure proiektu zonbaitzu? Zerrenda bat egin behar dugu? <laughs> Iparaldeko orkestra sinfonikoa, aipatu dugu. Bai. Ezekiel? Bai, Ezekiel kolektiboa, eh, ara, aztarnak uh, eh, aipatzu duzu, eta hor, eh, be, uh, aztarnak proiektuan izan diren artista guziak uh, Ezekiel kolektiboan dira. Ari gira jotzen uh, konzertua initzetan, irukote formazioan, laukote, uh, amar, uh, ara, hor bada, arantxalan, uh, Michele Txekopar, eta nire lankide klasikoak, uh, ara gauzak untsa, mm, ara eta salda eder bat, eta on bat, uh, osatzeko eta gero e, biztan dena violon atomik hori konservatorioko mm, lankide batekin osatu duguna bai. <laughs> aldapan gora kantuaren bertsio bat adibidez bai Ordan, violonzatomi? Euh, bai, euh, ara, Delfin Labandibarrekin eh, osatu dugu eh, talde hori duela bi urte eh, gure ikasleekin eta gero eta gehiago uh, loditzen ari da gure taldea. Biolin dioleekin eta hor sartu dugu ere bateri jole bat uh, ikaslea beti. Uh, eta uh, ara delfinari da gitarra elektrikoan, nik uh, kajona jotzen dut, uh, albezain ongi, eh, nire, <laughs> manera bada, txikiarekin. Eta uh, ara ari gira uh, publiko mm, hainitzen euh, haintzinean, uh, gure azken proiektuak eraman ditu, uh, mila baino gehiago pertsona uh, jaialaian beraz uh, arrakasta ah, dugu ben, ikera zen. Eta ara, badugu eh, gure guri urrengo eh, konzertua <clears throat> pintxo egunean maiatzaren lauean, bai onako patxa plazan. Ez zutsegin hori beraz. Bai, lauetan irekitzen dugu ara besta hori, uh, uh, da. Eta hor, ara, pentsatzen dugu giro uh, ikaragarria emanen dugula uh, jendei eta ara, dantzan aritzeko kartuz. Bihoko biolin denak egarrekin. Eh? Hori da, eta ara, repertorio pop, uh, eta ara, gaurko musikak jotzen ditugu uh, gure moldaketetan eta dantzan, kantu ere ari dira eta wala, bon. ba, iringarria eta cool. <laughs> Cool. Cool. Ebe eh bora, violina cool izaiten albaita, <laughs> justuki. Bai. Bibazu, Marina Beretxe, be mil eskerainitz, gurekin egonik, horren eh, untan. Mil esker zuri arantxa. Eta gian beraz, eh, konzertuetan, ere jendeak gehiago menturatuko da, ere urbiltzera, kuriositate hori piztuko duela. Bai, zatozte, me gure etorriko gira zuen gara. Biba. Mil Marina, izan Bai, mil esker.